Emigani esura ya makumi gabiri na mushanju Ebyanyenkya utabye simira haro kuba toli kumanya ebyobwire burayija nabyo Leka ondijo akutende iwe wenene otetenda Omgenyi abeniwe akusingiza otesingiza iwe wenene Eibale risikira no mushenye gulemera kyonka ekibi kyakorwa omufera nikisikira kubishaga byombiri ekiniga tikiganyira kandi okunigara kuita kyonka owo kwemera ekisho nowa akiri kugambira omuntu akatule kushaga okumugonza atamanyire munywanyi wawe noro yakukutaza naba aina omugenderero gurungi kyonka omubisha ka kunywegera muno abana kugobeza aigusire atamwa obwoki kyonka omujara kyona ekiri kushalira abona nikinura omuntu anagao ekaye ashusha ekinyonyi ekinagao ekishunkuli kyakyo nkoko amajuta kamarasi kashanyukya omutima niko omuntu ananurwa ebyo mutaiwe amuwanulira bimurugire amutima munywanyi wawe na munywanyi washo otalibaanaga kandi kiro ekienaku nilikutanga otaligya kweta murumna wawe mwana wange obe mumanyi omutima gwange gushemererwe nijembone agaurura atura na njuma omugezi kabo na kabi ayeshereka kyonka abalenga bafufulika baketumbikamu ko muntu aliyeshimbira omwizi otware ekijwaroke kandi kaliyeshimbira abanyamaanga wene ni abeniwe abamkwato gwawe aliyimukabwankyakara aka mtaiwe omugisha atungikire eiraka bali mulenga bati namukena omukazi emparangani nashusha enjura yorube okusiza ogwono oshusha ali kusiza omuyaga anga kubumba atira majuta omumukono gwabulyo ekyoma kiyora ekyoma nomuntu ayora ondijo agomolera omuti gwentini alirya ebiraba byagu nalinda mukamawe aliyabwa ekitinwa okwo muntu ayebono busobwe omumaizi nebitekerezo bye nibyo bimoleka okwo wenene ayemire okwo sheoli na abadoni bitaiguta nikwo na maisho go muntu gataiguta efeza bagijuguta omuruhija neza abu bagijuguta omurumuta rumuliro kityo no muntu alamulirwa amisimirweye omufera omutwangirane nengano omukitwangiro kyonka obufera bwe tibumurugeo omanyuruze oko amayogawe genta amagali kandi amayogawe gente ogayayanire olwokuba eitunga tirirama norukinga tiruturao biro byona obunyasi babuiya nobwo mu mabanga babushara ashuba amerwa obuya entama oliziyamu ekijwaro kuguzaao nembuzi ogura eitaka embuzi olizibonamu amata gangi go kulya oliseno mutungo gwawe na bana bawe kwako